перебив штурмана капітан Гагін. Ви, власне, мусили б і далі командувати лахтаком, а мене одвести на берег і віддати судовій владі разом із шкіпером Ларсеном. Ну, капітане, ви вигадуєте. Ви мали цілковите право залишити пароплав, щоб одвідати острів. Море ж було абсолютно спокійне. Крім того, ми всі певні, що завдяки вашій енергії ті, хто залишився на острові, змогли перебути там сувору полярну зиму. Старший штурман слухає вас, капітане. Лахтак залишив острів уєдінення, взявши курс на острів Діксон, що в гірлі Єнісею. Через три тижні Лахтак повернувся в Архангельськ. Через півтора місяця. Криголам Хатанга, збудувавши на острові місячної ночі науково-дослідну станцію, вирушив назад. Капітан Гагін дістав призначення на другий пароплав. Разом з ним туди перейшов механік торба. Кара було призначено капітаном Лахтака. Ступа вступив до морського технікуму. Павлюк пішов учитись на курси машиністів і одночасно продовжував вивчати радіо. Запара опрацьовував матеріали своїх наукових досліджень, готуючись наступного року виїхати на острів місячної ночі. Решта екіпажу лишилася на лахтаку. Крім того, на лахтаку лишилися штурман Бенсен і матрос Ерік Олаунсен. Інші норвежці повернулися додому. Вершомет виїхав полювати на землю Франца Йосифа. Ларсен і Ландруп сіли на лаву підсудних. Першого покарано десятьма, а другого п'ятьма роками ув'язнення. Минув час. Іноді в Архангельському порту зустрічалися два старих капітани Іван Федорович Шабалдаєв і Федір Іванович Мамуєв. Пригадуєте, казав Федір Іванович, як я казав, що Лахтак не могло віднести на північ уздовж берега нової землі. А пригадуєте, відповідав Іван Федорович, як я казав, що лахтак не могло віднести на південь уздовж берега нової землі. Кінець озвученої книги. Запис проведено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Горлова, звукорежисер Тамара Куликова. Київ 1988 рік.